بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محترم برادر لار مجاهد لار وبسنج لار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ أبو مسعب سوري حفظه الله نين كتاب دعوة المقاومة الإسلامية عالمية نين إكينش نين مفصل مندرج لارنا تقديم خمختمس Buni ham lunda-lunda qilib o'qib beramiz inshaalloh. Ikkinchi juzning muqaddimasi. Jihodiy fikrda o'zgaradigan va o'zgarmas fikrlari. Olamiy jihod da'vatining amaliy nazariyalari ekan. Olamiy jihod nazariyalarini tug'diradigan sabablari va sobit qadamlik isloh qilishlik va kuchaytirishlik manhaji olamiy jihod da'vat nazariyalarining xususiyatlari va alomatlari al-fasl al-thamin 8-fasl 8-faslda 8 ta bob bor نظريات دعوة المقاومة الإسلامية العالمية عالمي إسلامي جهادي دعوة نين نظرية لرا الباب الأول نظرية المنهج والعقيدة القتالية قتال عقيدة ومنهج نظرية العقيدة القتالية جهادي عقيدة عقيدوي عسكر وجنگرینین آرسده فرق مسلمانلارنین نزده جهادی عقیدنین معنیسی مسلمانلارنین oldida جهادي عقيدة yo'q bo'lib ketishining لره jihodiylarda va zamonamizdagi islomiy inqilobchilarda jihodiy aqida. Bugungi kunda ummatning ichida jihodiy aqidaning holati nima ekan? Amerikiy fikri jang taktika va tartiblari. Olamiy jihod da'vatida jihodiy aqida, fikr va manhajning asoslari. Ahli sunna va jamoaning umumiy aqidalarning xulosasi. Musulmonning qalbida islomiy aqida tirilgandan keyin qanday asoratlar vujudga keladi? Shuning zikri. Musulmonlarning hayotidan islomiy aqida g'oyib bo'lib ketishining asarlari. Olamiy jihad da'vat uchun jihodiy aqidaning muhim nuqtalari. Olamiy islomiy jihad da'vatining dusturi konstitutsiyasini olamiy jihadning jihodiy aqidasining asosiy nuqtalarining shar'iy dalillari kofirlarni do'st tutgan va shariat o'rnatmaydigan hukumatlarning kufrning dalillari nima uchun kofir ekan bular aqidatul vala val bara va hukmu muwalatil kafirin Alloh uchun do'st tutishlik va Alloh uchun dushman tutishlik aqidasi va kofirlarni do'st tutishlikning hukmi murtad hokimga qarshi chiqishlik vojib bo'lganga ahli ilmlarning ijmo va ittifoqi diyorlarning hukmi dorul Islom dorul Harb va hokazo Bugungi kunda musulmonlarning davlatlari ishg'ollangan ekan va jihad har musulmon ustida farz ekan. Farzi ayn ekan. Qaysi odamki kofirlarga yordam bersa, musulmonlarga qarshi uning murtidligining dalillari. Jahillik, majburlik, ta'vil va qasd bo'lmagan shar'iy uzrlari. Kofirlar bilan birga bo'lib musulmonlarga qarshi jang qiladigan askarning uzr qanday bo'ladi? Shuning bayoni. Musulmonlarga hujum qiladigan musulmonga qarshi jang qilishlikning vojibligi yoki joizligi. Musulmonlarning qonning hurmati va kofir tajovuzkorlarning qonning halolligi. musulmonlarga yordam berishlikning vojibligi va har solih va fojir amir bilan birga bo'lib jihad qilishlik masalasi. Demokratizm to'g'risida shar'iy hukm nima ekan va islomchilarning tajribalari va demokratizm to'g'risida islomchilarning tajribalari. Ahli sunnat va jamoatning o'zaro mazhabiy va aqidaviy ixtiloflarning masalasi. Takfir masalasi. Al-bab ath-thani أسس النظرية السياسية لدعوة المقاومة الإسلامية العالمية عالمی اسلامی جهاد دعوتنىڭ سiyasi nazariyalarning asoslari mafahim va mabadi siyosiy amma umumiy siyosiy usullari va tushunchalari shar'iy siyosatning ahamiyati Shariat va siyosatning o'rtasida aloqa. Olamiy jihodning ishlari va siyosiy tarafi. Olamiy jihod va lashkar eg'ishlik, betaraf qilishlik va tarqatib yuborishlik. Odam eg'ish nazariyasi va kurash kalidi va inqilobiy muhit. Kurashning doirasining chegarasi. Ya'ni qaysi darajada kurashamiz? Siyosiy kurashlarda jihodiylar va siyosiylarning orasida mushtarak narsalari nima ekan? Shuning tushunchasi. Strategik va taktiki siyosiy hamkorligi. Strategik harakatlarda qurish va buzish nazariyasi. Siyosiy shar'iy qarorlar uchun 3 ta muhokamalar. istinad ahkamil jihad li mu'tayatil voqi voqelikka qarab jihodiy hukmlarni o'rnatishligi xulosatu voqeil hamalatil amrikiya val voqeil arabiy val islamiy izaha amrikiy hujumlarning voqelikning xulosasi va unga qarshi arabiy va islomiy voqeligi amrikiy hujumlarning tabiati va uning mahvorlari ve uning hadaflari va uning vasilalari. واقع الأمة الإسلامية والعربية في مواجهة الحملات الأمريكية أمريكي هجوم لرغة قرش مسلمان أمة وعرب أمتنين واقع معسكر المقاومة ومعسكر الحياد ومعسكر العدو كراشي أبتكن طائفة بيترف ببترغن طائفة والدشمنين طائفة Amerika va hulafa'uha fil xorij. Amerika va uning tashqaridagi ittifoqdoshlari. Xulafa va Amerika fi al-islami. Musulmonlarning safida Amerikaning ittifoqdoshlari. Kurash kuchlari va ularning ansorlari va ittifoqdoshlari. Jihodiy toifaning voqeligi va kurash va Amerika ittifoqdoshlik. Ya'ni muvozanat qanday bo'lyapti? olamiy islomiy kurash va jihad da'vatining siyosiy strategiya asoslari. 3-bob. Olamiy islomiy jihad da'vati uchun takomullashtirilgan tarbiya nazariyasi. Inqilobchilarning toifalarida tarbiya tartiblari, tarbiya rejalari. Lekin bir nechta nuqtalarni aytadi. المجال الأول في التربية العقيدة والعلم الشرعي تربية تغرسدا برنشة ميدان عقيدة وشارع علم منزلة العلم وفضله علم نين مرتبة وأنين فزيلته العقيدة العلم الشرعي أحكام شرعية ومسائل هامة لمجاهد المقاومة كرشي أبتكن مجاهد لرقى شرعي مهم مسألة لر وحكم لر So'ngra ustoz bu yerda 16 ta hukmlarning unvonlarini aytib beradi. Birinchi, uzoq dushmanga qarshi jihad qilishlik. Ikkinchi, jihad uchun ijozat so'rashning hukmi. Uchinchi, bitta amir bo'lmagan vaqtida jihad qilishning hukmi. Ya'ni xalifa bo'lmagan vaqtda jihad qanday qilinadi? Buni hukmi nima? 4-chi. Odamlar jihad qilmay o'tirgan vaqtda bir kishi yakka jihad qilishning hukmi. 5. Fosiqlar va fojirlar bilan birga bo'lib jihad qilishning hukmi. Jang qilmaydigan kofirlarni o'ldirish va ularning mol davlatini buzishning hukmi. Istishhodiy amaliyotlarning hukmi. Dushmanning asirlarning hukmi. Kofir josusning hukmi va zohiri islom bo'lgan josuslik qilgan odamning hukmi. Musulmonlarga qarshi dushmanning quvvati kuchayib ketadigan narsani sotishning haromligi. Ya'ni dushmanga shunday narsa sotishligiki, o'sha bilan u musulmonlarga qarshi uning kuchi kubayadi. Shuning haromligi. G'ayra jangi kofirlar ya musulmonlarni jangda kofirlar qalqon qilishligi. Buning hukmi. Qalqon da'vosi bilan musulmonlarning tatarrus ya'ni qalqon da'vosi bilan musulmonlarning qoniga qoniga ahamiyat bermaslik. Shu masala to'g'risida muhim tanbih. 13-chi. Kofirlarning diyorlarda yashash hukmi. 14-chi. Musla qilish, quloq burunlarni, oyoq qo'llarini kesish buning hukmi va mushriklarning uliklarga qanday muomala qilish kerak? 15-chi. Al-bay'atu fil harb. Jangda bay'at qilishlik. 16 Shahidning hukmlari. Al-majalu thani fi at tarbiya. Tarbiya to'g'risida ikkinchi maydon. Al-adab wal ibada wal axloq wal raqaiq. Adob, ibodat, axloq, xuluq va qalbni imshotadigan narsalar. Umumiy adob axloqlari. Adabu suhba wal uquva. Birodarchilik va do'stlik va birodarlik adoblari. Jihad adoblari, ibodatlar va nafillar, namoz, zakot, Ramazon rozalar, Ramazon rozalari, haj, fadoilul amali va nawafil va azkar, zikrlar, nafillar, amollarning, amallarning fazilatlari. Ertalab shom, ertalab va shom zikrlari. Al-axloq va tarbiyatu sulukiyya. Xuluq va muomala qilish tarbiyasi. Odamlar bilan qanday muomala qilish kerak? بيان فضل حسن الخلق و ومذمة سوء الخلق چرايلي خلق نين فزيلت و ويمان خلق نين قرلش بيانة الإخلاص الإحسان الاستقامة الصدق التوكل الأمانة الحياء حفظ اللسان تلنس أقلش لغي اليقين الصبر الكرم الإيثار إيثار يعني وزنة أشلب بوشقيقا يقشل إقلش لغي o'ziga kerak bo'lsa ham boshqaga berishlik. Ar-rifq val hilm, imshoqlik va mehribonlik va beazorlik. Ar-rahma, al-quwwa, al-afv val i'radu anil jahilin. Kichirishlik va jahillardan yuz o'girishlik. Az-zillatu alal mu'minin val izzatu alal kafirin. Mu'minlarga xoksor bo'lishlik va kofirlarga qattiq bo'lishlik. At-tawadu, xoksarlik. السمع والطاعة للأمير الشرعي شرعي أميرجا قلاق صالش ويطاعت قلشلك التحذير من سوء الخلق يمان خلقدن قيترشلك نين بيانه الرياء والسمعة رياكار لك والشهرات وزنا مشهور لك العجب والغرور وزنا عملني كورش لك وغرور قلشلك لك ده يعني غرور يعني. بخل لك ظلم حب السلطان والإمارة سلطان لك وأمير لكنا يخشى كورش لك الكذب يلغان الغيبة النميمة تقمت لك ذو الوجهين اكيوز بولب يورش لك إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا مسلمون لاني اتدا فاحشة لكنا ترقتش لك شهادة الزور يلغان قوه لك الفحش والبذاء fahsh gaplar va tilning yomonligi. La'nul insani va dawab, inson va hayvonlarga la'nat qilishligi. Sabbul muslim bighayri haq, nohaq musulmonni so'kishligi. Al-iza azor berishlik, hasad qilishlik. At-tajassus va tasammu ila kalam man yakrahu zalik. Josuslik qilishlik va va xohlamaydigan odamning gapiga quloq solishlik. U xohlamay uning gapiga siz quloq solishligingizda, lekin qilinadi shunday ishlar. Su'zanni bil muslimin musulmonlardan badgumon bo'lishlik, musulmonlarni haqir sanishlik, musulmonlarga kelgan musibatga xursandlik ko'rsatishlik. Al-ghishu val xida. Firib qilishlik va aldashlik. Al-g'idr xiyonat qilishlik, minnat qilishlik, faxrlanishlik va chegaradan o'tishlik. Bironta shar'iy sababsiz musulmon birodarni 3 kundan ortiq aloqa uzib qo'yishlik. Shar'iy sabab agar bo'lmasa. Ar-raqaiq va zuhd va amrodul qulub qalbini imshatadigan narsalar. Zohidlik va qalblarning kasallari, marazlari. Zikrul maut va qasrul amal. O'limni eslashligi va orzularni qisqartirishligi. Zikrul jannati va nar jannat va jahannamni eslashligi. Al-muraqaba val muhasaba. Muraqaba amaldan oldin bo'lar ekan, muhasaba amaldan keyin bo'lar ekan. Ya'ni nima qilishim kerak va nima qildim? Shu. Al-xavf. Alloh taoladan qo'rquv, Alloh taoladan umid, Alloh taolaga tavba, Alloh taoladan taqvo qilishlik, xushu, zohidlik. Dunyoda zohidlikning fazilati. och qolish va och qolishlik va qattiq hayotning fazilati. Qalblarning kasalliklari va uning davosi, uning iloji. Barnamaj tarbiyaviy va vasoya lil mujahid. Tarbiyaviy reja va mujohidlarga tavsiyalar. المجال الثالث وچنچي ميدان الفهم السياسي وفقه الواقع سياسي چنچه ve vakiligini çünişlik. Ve vakiligini çünişlige. El mecalur rabi' Törtinci meydan. Terbiyetul askeriye vel i'dad. Askeri terbiye ve teyargiri. El mecalul khamis. التربية العملية بأداء فريضة الجهاد عملي تربية قندي جهادي فريضة سنة أدا قلش بلن وزه سنگرگا بورب عملي إشلش مراتب الجهاد جهاد نين مرتبة لارا جهاد النفس والشيطان والكفار والمنافقين خصائص القاعدة الصلبة المجاهدة مستحكم مجاهد نفرلانين خصوصية لارا مسلمانغا كلا ديگان بلا ومغلوبية دا گناه ومعصيات نين أسر لارا الباب الرابع النظرية العسكرية لدعوة المقاومة الإسلامية العالمية عالمی اسلامی kurrash da'vat to'g'risida askariy nazariyasi 1960-yil milodiydan 2001-yil milodiygacha oldin o'tib ketgan jihodiy hayotida ishlatilgan tariqalari Madrasatut Tanzimat al-Quturiyya Sirriya al-Haramiyya jamoatlarning toifasi mahalliy maxfi va piramida tartib bilan ishlaydigan jamoatlarning toifasi. Madrasatul jihad fil jabahatil maftuha. Ochiq jabhalarda ishlaydigan jihodiy toifalari. Madrasatul jihadil fardi val khalaya saghira. Yakka jihad qiladigan va kichkina-kichkina guruhlarda jihad qiladigan toifasi. Fikratul intimalil umma. Ummatga mansub bo'lish fikri. يعني من أمة دما خاص جماعة دم اسمه النظرية العسكرية لدعوة المقاومة مقاومة دعوة وچون عسكري نظرية وعسكري فكرة أتشق meydanlarda cihad qilishning asoslari. Jihadul irhabil fardi vel khalaya sagira. Yakka jihad qilish va kichkina guruhlarda jihad qilishning bayoni. Mafhumul irhab. Dushmanni qo'rqitish, ya'ni terrorizmning ma'nosi irhabul adai faridatun shar'iyya va ixtiyalu ru'usihim sunnatun nabawiyya. dushmanlarni qo'rqitish bu shar'iy farz ekan dushmanlarni qo'rqitish bu shar'iy mas'uliyat ekan va ularning kattalarini terror qilish bu payg'ambariy sunnat ekan shunday zaruratlarga yakka jihad qilish uslubini lozim qilib tashlaydi yakka jihad qilish nazariyasining umumiy asoslari yakka jihad qilish to'g'risida ishlashning asosiy sohalari, ya'ni qaysi sohalarda ishlash kerak? Yakka jihadda muhim hadaflari. Amerika ishg'olining iqtisodiy tarafi, dushmanning ittifoqdoshlarini mamlakatlarimizda urishligi. Tanbihun ham bir muhim eslatma. Munofiq va adashgan ahli ilmlarga qarshi jihad hujjat bilan bo'ladi, qurol bilan bo'lmaydi. Munofiq adashgan ahli ilmlarga qarshi hujjat bilan jihad va qurol bilan kurash qilmaslik. Ishg'olgarlarni o'zlarining joylarga urishlik va shu to'g'risida muhim hadaflari. Dushmanni qo'rqitib daf qilish strategiya tartibi. Olamiy jihad va kurash lashkarlarini ishga solish tariqasi va ularning askariy nazariyasi va ishlash tartibi. Olamiy jihodga da'vat qiladigan lashkarlarning ishlash tariqasining xususiyatlari. Olamiy jihodiy lashkarlarning qismlari va ularning amaliyotlarning saviyasi. As-saqofatul irhabiyya wal malakatul irhabiyya. Ya'ni قرقتش والترريزم حضارة وترريزم ملكة وجنجريدة حاصل قلنا ديجان و وجنجريدة حاصل بولا ديجان صفتلر جبهوي جهاد و ويكا جهاد نين أرسدا علاقة بشنشي باب نظرية التنظيم نظام عمل سرايا المقاومة الإسلامية العالمية olamiy islomiy jihodning lashkarlarining amal tariqasi va tanzim nazariyasi. Usus va muqawwamat bina'i tanzimat at-taqlidiyya. Oddiy rivojlangan jihodiy tanzimlarning binosining qurilishining asoslari. Olamiy jihodning lashkarlarining bino va qurilish asoslari. Olamiy jihod da'vat uchun 3 ta tanzimiy doiralar. Olamiy islomiy jihad lashkarlarining qismlari. Olamiy jihadiy lashkarlarni tashkil qilish tariqa to'g'risida ba'zi izohlar. 6-bob Nazriyatul i'dad va tadrib fil fi da'vatil muqawama al-islamiyya alamiyya. Olamiy islomiy jihad da'vatda askari tayyorgarlik va tarbiya nazariyasi oldan o'tib ketgan jihodiy tajribalarda askari tarbiyasining tariqalarining xulosasi. Ya'ni ular qanday qilar edi? At-tadribu sirri fil buyut. Uylarda maxfi askari ta'lim. Kishkina maxfi ta'limgohlarda ta'lim. Panoh topilgan davlatlarda ta'limgohlarda askari tarbiya. Ochiq jabhalarning ta'limgohlarida oshkora tarbiya. qonunsiz mintaqalarda nizomsiz qonunsiz ya'ni na hukumatning qonuni bor na mujohidlarning qonuni bor nizomsiz mintaqalarda oshkora yarim oshkora askariy tarbiya mafhumul i'dad va sababuhu va hadafuhu jihad uchun tayyorgarligining mafhumi ma'nosi va uning sababi va uning hadafi i'dod dunyosida I'dod ya'ni jihodga tayyorgarlik ko'rish dunyosida bir ajoyib kasallik. Jihodiy guruhlar va kurash uchun kerak qurol. Bugungi kunda kurash uchun, jihod uchun ta'lim va tarbiya, ya'ni al-uslub va al-asliha tariqasi qanday bo'ladi va qaysi qurol kerak bo'ladi. Fikra muxtasaran an barnamij tadrib sirriya maxfiylikka ta'lim berish reja to'g'risida lunda fikr. Al-bab as-sabi' Nazriyatu tamwil saray al-muqawama al-islamiyya al-alamiyya. alami islomiy kurash qiladigan lashkarlarning iqtisod nazariyasi. Oldin o'tib ketgan jihodiy tajribalarda iqtisod tariqalari. Muqawama ya'ni alami jihod lashkarlarining iqtisod uchun تقديم قلنجان بعض طريقة لرا الأموال التي يحل غنيمتها للمجاهدين مجاهد لرغا حلال بغن غنيمة مال لرا مقاومة لشكرلانين غنيمة لرا قنده تقسيم قلناده طريقة الباب الثامن نظرية الإعلام والتحريض في دعوة المقاومة مقاومة دعوة تغرس ده ترغيب قلش وإعلام نظريسه Turqut tahrid alal jihad qadiman. Jihadga targ'ib qilish eski tariqalari. Muqovama da'vat uchun targ'ib qilish nazariyasining xulosasi. Jihad uchun targ'ib va i'lom lashkarlari. Ya'ni ularga ham xos lashkarlari bo'ladi. Targ'ibotchilar. Jihad va muqovamaga e'lomiy va targ'iboti fikrlari va uslublari. Ya'ni bu qanday qilinadi? Shawahid muxtara lit-tahrid. Jihad targ'ib uchun ba'zi tanlangan misollari, ya'ni ba'zi ahli ilmlarning da'vatlari. Faridatul amr bil ma'ruf va nahy anil munkar. Amr bil ma'ruf, nahy anil munkar farizasi. Min turath al-imam ash-shahid Abdullah Azam fi at-tahrid. Shahid Imom Abdullah Azam rahimahullohning jihad targ'ib uchun qilingan merosdan ozgina misollari, namunalari. mana bu namunalarni unvonlarini bizga o'qib beradi al jihadu bil mal mol bilan jihod qilish al qu'ud va tamsul basira jihod tark etish va basirat ya'ni haqiqatni tushunishlik yo'q bo'lib ketish mubarriratul jihad jihod nima uchun qilinadi jihodning sabablari nima fadlu shahadati fi sabilillah allohning yo'lida shahodatning fazilati fadlul hijra fadlul i'dadi va rami jihadga tayyorgarlik ko'rish va otishning fazilati. Fadlur ribat, ribatning fazilati. Nusus fil jihad wal i'dad wal qital. Jihad, i'dad va qital to'g'risida Qur'on va hadis iboratlari. Riayat usaril mujahidin va shuhada. Mujohidlar va shahidlarning oilalariga rioya qilishlik. Ularning hol-ahvolga qarashlik. Min anwa'il jihad, jihad qismlaridan. مبررات القتال ودوافعه قتالنا لازم قلادغان نارسلارا وأنين سبب لارا الفصل التاسع وصايا ومبشرات توصية لر وبشارة لر وصايا ومحاذير توصية لر وقيتر الجان نرسلر استشراف المستقبل وبشائر النصر كلاجاك ونصرت خبر لارا وغلبة خبر لارا Miskul Xitam. Kitobning oxirida Miskul Xitam deb, ya'ni mushk atir bilan urilgan tamg'asi deb nomladi. Unvon ekan. Janglar va fitnalar to'g'risida kelgan hadislardan tanlangan ba'zi hadislar. Oxir zamonada bo'ladigan voqealar va qiyomat alomatlari. 1 2 3 qilib 8 ta narsalarni yozgan berdi. Oxir zamonada holat buzilishligi va musulmonlarning ibtilo va imtihoni. Al-ulama fi oxir zaman. Oxir zamonadagi ahli ilmlar. Oxir zamonada solihlarning g'aribligi. Qiyomat alomatlari. 5. Al-Mahdi va alamatuhu. Imom Mahdi radhiyallohu anhu va u kishining alomatlari. Qora bayroqlar, Sufyoniy va Qahtoniyning zikri. 6. Rumliklar bilan janglar. 7. Xurujud Dajjal va nuzul Isa alayhisalam. Dajjal chiqishligi va Isa alayhissalatu vasallamning osmondan tushishligi. 8. Xuruju Yajuj va Majuj. Yajuj Majuj chiqishligi. Va hadhihi vasiyati. Mana shu kitobning oxirida ustoz o'zining vasiyatini yozadilar ki shunday kitob yozgan muallif o'zining vasiyatini ham yozsa munosib bo'ladi deb o'zining vasiyatini yozadi va o'sha vasiyatda shuni ham aytadiki agar alloh taolaning qadri bo'lib qolsa asir bo'lib qolsam e, bironta balo musibatga giriftor bo'lib qolsam meni aqidam shu keyin yangi narsalar kelsa o'shanga ishonmanglar mana meni aqidam shu, meni manhajim shu, fikrim shu. Shuni qabul qilinglar va yangi gaplarni qabul qilmanglar deb ustoz shu vasiyatda yozganlar. Alloh taolo ustozimiz Abu Musab Suri hafizahullohga najot bersin. Tog'utlarning changalidan, ularning zindonlardan Alloh taolo bu kishiga najot bersin. Yana Alloh taolo mujohidlarning safiga ameliy ishlash uchun Alloh taolo qaytirib mujohidlarga bu kishini bersin. Mana alhamdulillah Alloh taolaning fazli bilan mun darajalarni o'qidik. Endi Alloh taoladan duo qilib qo'yamizki, adreslarni o'qigandan keyin joyiga ham yetib Alloh taolo o'zi muvaffaq qilsin. Va sallallohu ala sayyidina va habibina Muhammad وعلى آله وصحبه وبارك وسلم جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته